pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai. Vai mexer na bunda no ritmo do papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, vai papá, papá, papá, vai papá, vai papá, papá, papá, vai, vai, vai papá, papá, papá, papá, papá, papá fica embrasada no baile, se pá. Vai voltar de manhã, vai se jogando no chão e não para. Sobe o bundão no ritmo do pá. Desce o bundão no ritmo do pá. Fica o bundão no ritmo do pá. Hoje tá suave, aqui na favelinha. Só o uísque no copão e várias novinhas que dança junto com a amiga até quatro da manhã. Vai mexer a banda no ritmo do papá pode voltar papai. Papai, papai, papai, papai, papai, papai, papai, Faz uma nova, não adianta copiar, porque o Alan CNK é o cria, é o cria que vocês copiam. Vai mexendo a bunda no ritmo do papá, papá, papá, papá, papá, papá, papá, Vai mexer vai mexer na bunda, vai, vai, vai mexer na bunda no ritmo do papá. Amiga embrasada no baile, se pá, vai voltar de manhã, vai se jogando no chão e não para, sobe o bondão no ritmo do pá, desce o bondão no ritmo do pá, fica o bondão no ritmo do pá, hoje tá suave, aqui na é favelinha. Só o uísque no copão e várias novinhas que dança junto com a amiga até quatro da manhã. Vai mexer a banda no ritmo do papá. No papá. É o Rafa 22, entendeu, venho?